Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Dievs kunga arī ir ar jums. Sirsnīgi sveicu jūs, darbie brāļi, māsas Kristus, kā mēs katru svētdienu varam satikties pie kunga altārām. Arī sirsnīgi sveicu Radio Marijas klausītāju. Svētā misija tiek upurēta par draudzību. No sākumā nožēlosim savus grēkus, lai mēs būtu Dieva galā cienīgi. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis par domām, vārdiem, darbiem un nolēmumiem mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apšalojas par mums visvarenais Dievs un piedēvīs mūsu grēkus, mm lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. lūgsim jums. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas iedvesmo ticīgo un lai viņi tev cenīgi un teicami kalpotu. Palīdzi mums netraucēt izteikties pēc tā, ko esi apsolījis mūžībā. Mēs tevi lūdzām mūsu kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā garā vienībā Deus miloso mužu mūžos. Lasījums no atkārtotā likuma grāmatas. Tajās dienās Mozus uzrunāja tautu sacīdams: Tu bīsties kungu, savu dievu, un sargāsi visus viņa baušļus un pavēles, ko es dodu tev un taviem dēliem un mazdēliem, visās tava mūža dienās, lai tavas dienas tiktu paildzinātas. Klausies, Izrēl, un skaties, ka tu to darītu, un lai tev labi klātos, un tu vēl vairāk pieaugtu skaitā. Tāpat kā kungs, tavu tēvu dievs, ir apsolījis tev zemi, kurā plūst piens un medus. Klausies, Izrēl, kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs. Tev būs mīlēt kungu, savu dievu no visa sava sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka, un šie vārdi, kurus es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī, tie ir svēto rakstu vārdi.

Daudz bija priesteru iepriekšējā derībā, jo nāve neļāva viņiem pastāvīgi būt dzīviem. Bet Jēzum, tādēļ, ka viņš pastāv mūžīgi, ir neiznīcīga priesterība. Tāpēc viņš arī var uz mūžiem izglābt tos, kas caur viņu tuvojas dievam, jo viņš vienmēr dzīvo, lai tos aizstāvētu. Tāds mums arī bija vajadzīgs augstais priesteris, svēts, nevainīgs, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks par debesīm. Tāds, kam nevajag katru dienu, kā citiem priesteriem, salikt upuri vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem, jo to viņš ir izdarījis vienreiz, upurādams pats sevi. Likums iecēla par priesteriem cilvēkus, kuriem bija vājības, bet zvērsta vārds, kas ir dots vēlāk par likumu, ieceļ mūžam pilnīgo dēlu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Oh. lasījums no Jēzus Kristus evangēļa, ko uzrakstīs svētājs māks. Tanī laikā Jēzus piegāja viens no rakstu zinātājiem un viņam jautāja, kurš baušlis ir pirmais no visiem baušļiem? Jēzus atbildēja, pirmais ir. Klausies Izrēlu. Kungs Mūsu Dievs ir viens kungs. Tev būs mīlēt savu kungu, kungu savu dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas prāta un no visas savas spēkā. Otrais ir šīs. Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Nav citā baušļā, kas būtu lielāks par šiem uz rakstu zinātais viņam sacīja: Labi, mācītāji, tu pareizi sacīji, ka viens ir kungs un cita nav izņemot viņu, un ka viņu mīlēt no visas sirds, no visas prātā un visas spēkā, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu, ir vairāk vērts nekā visi dziedināmie un citie upuri. Jēzus redzēdams, ka viņš prātīgi atbild, viņam sacīja: Tu neesi tālu no Dieva valstībā. Un neviens vairs neuzdrošināja viņam, ko jautāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dargās masas, darbie brāļi, darbās radio manē klausītāji. Tā kā mēs dzirdējām šo evangeļā fragmentu, Uzreiz tādas jautājums. Kāpēc Dievs deva mums baušļus? Ko viņš gribēja no mums? Lai mēs vairāk pienākumus pieņemam, tāpēc kā mēs esam tā brīvi, ka mums nevajag neko darīt, tad vajag baušļus. Vai mēs būtu vergi? Dievs devā mums visiem baušļus mūsu labā dēļ. Tālāk mēs paskatīsim, kāpēc. Un eh, ievāc uz šiem baušļiem, tiem diviem vislielākiem, tāpēc ka nu, izraeliešiem, jūdiem ir daudz baušļu, ne tikai tie divi. Daudz, un tāpēc no nu, rakstu zinātājā gribēja uzzināt. Varbūt zinājāt tikai, pārbaudīja Jēzumu kurie tai vislielākie no šiem, no tiem pārējiem tam vairākiem, 200 vai 600. Nu, un Jēzus teica, tā kā Dievs saka mūzu, un pēc tam mūzus iemācīja savus, savu tautu, Dievs teica, klausies Izraēlu. Tas ievāc uz baušiem. Man šķiet, ka mēs daudz dzirdējam, bet vai klausām? Dievs caur praviešiem teica, ka tā tauta, tautai ir ausis, bet viņa nedzird. Viņam ir acis, bet viņi neredz. Un Jēzus citā vietā arī teicā, ka viņiem ir acis, bet neredz, ausis, bet nedzird. Varbūt tāpēc, ka mums ir tik daudz, mēs dzirdējām informācijas un citus, ka varbūt mums ir tās tādā skaņā iekšā, ka caur to mēs nevaram klausiet Dieva balsu, tāpēc ka Viņš klusumā runā. Tā ir tā viena puse, varbūt. Varbūt nu, mēs esam tādi, ka ne visu gribam dzirdēt. Izvēlējām to, ko gribam, to, ko negribam, lai mums būtu miers, kārtībā. Bet tiešām varu jautāt sev, kāda ir mana atbildība pret baušļiem? Un tālāk, vai es varu klausīt? Ne tikai dzirdēt, klausīt. Klausīt Dievu, Dieva vārdu, kā viņš runā lūkšanas laikā. Iesim tālāk, tāpēc ka tās bija tikai ievads. Un Jēzus teica, tev būs mīlēt no visas savas dvēseles, no visas savas sirds, no visas savas prāta, no visas savas spēka. Tas nozīmē citiem vārdiem. Visa tava būtne jāmīl Dievu. Gan miesa, gan gars, dvēsele, Viss. Tev vajag iemīlēt Dievu. Galvenais ir sirdī. Un e, mēs to paši zinām. Jā, no sirds ir pret, no to cilvēks arī ir pret citam cilvēkam. Un nežēlīgs pret citiem. Ja sirds tā negrib pieņemt citu cilvēku, tā būs. Un mums vajag atvērties uz to, lai Dievs gribēja, lai mēs mīlētu Dievu. Pilnīgi, tā kā Viņš atdeva visu. Viņš, viņam nav robežu, ja mīlu tikai līdz tālāk nē. Viņ, viņam nav robežās. Viņš pilnīgi mīl visus cilvēkus. Arī kā es grekoju, viņš nebeidzas man mīl. Protams, viņš ir skums, bet nebeidzas mīlēt mani. Kāpēc mēs taisām robežos? Ja tu vēl izdarīsi, tad viss beidzās. Par klausīšanu. Skatieties mūsu ģimenēs, cik bieži ir strīdi, dusmas, konflikti. Tāpēc, ka viens otru negrib klausīt. Viņš vienā pusē kaut ko stāstā, bet rūpēšanās dēļ vai kaut ko citu dēļ nu, mēs nedzirdām. Nepieņemam uzmanību uz šo vārdu. Un pēc tam ir konflikti. Kāpēc? Bet kā ir smags konflikts, kāpēc laulātie var palikt klusumā līdz mēnesim? divus pusgadus. Nu, kāpēc? Nu, kur ir tā mīlestība? Skatieties, nav viegli mīlēt, bet Dievs grib, lai no visa sava būtnes mīlu viņu. Un tagad iesim vēl tālāk. Tev būs mīlēt savu tuvāko kas sevī pašu. Tas nozīmē, Dievs zina, ka es esmu persona. Man ir jūtas emocijās. Es arī gribu būt, lai citi man mīl. Man arī kādreiz vēlmes, kuru gribu izpildīt savā dzīvē. Bet vai es skatu pa sevi uzmanīgi? Es varu akceptēt sev tāds, kāds es esmu. Es varu pieņemt pilnīgi sevi, kāds es esmu, ar savām nepilnībām, ar to, ka man ir problēma, grūtības. Ne visu es varu, ne esmu pilnīgs gudrs, ne esmu svēts. Es esmu tikai cēlā. Daudz kļūdājos, grēkojos. Jā, tās es esmu. Bet, ja es pieņemšu sev tādu, kāds es esmu, un to, ka es arī kļūdājos, to ir cerībā, ka tāda akceptēšana būs uz otru cilvēku. Tāpēc, ka es zinu, nu, nu viņš arī e var kļūdāties. Viņš arī nav pilnīgs, svēts. Viņš arī ir e ceļā uz debesīm kopā ar mani. Tad palīdzēsim viens otru, būs vieglāk. Ne tikai skatām, kā es esmu labāks nekā cits. Un skatieties, tas mazs fragments evangelijā runā par mīlestību. Skaidri vaini. Nu, vārds ļoti skaidrs, bet un tas jūtam siltumu, tādu, nu, visu, bet realizēt šo savā dzīvē ir viegli. Man šķiet, ka nē. Bez Dieva palīdzību nevarēsim pa īstam mīlēt. Tāpēc, ka mīlestība tā ir dāvana. Protams, jau kā mēs radījāmies pasaulē, Dievs deva katram no mums mīlestību. Katram no mums. Bet viņš gribēja, lai tā mīlestība augt. Nepalika tā, kā kurā bija no sākuma. Viņa ir skaidra, skaista, nu, bet viņa daudz nesaprot. Bet dieva mīlestība ir atvērta, un tā ir ideāls ja mēs gribam būt kopā ar Dievu, tad mēs iemācāmies tiešām mīlēt, pieņemt sevi tā, kā Dievs pieņemā mums, skatīt par sevi tā, kā Dievs savām acīm skatās par mums. Un pēc tam tādiem acīm paskatīmies arī par citiem cilvēkiem. Darbie brāļi, dārgās masas, darbie Radio Marijas klausītāji, atvērsimies savu sirdi pret Dievu, lūgsim Dievu palīdzību, lai Viņš piepilda mūs savām mīlestībām un lai Dievs dod spēku mums palīdzēt to mīlestību realizēt savā dzīvē. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvarenu eh, Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu krātā. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēvā dzemdinātu, Dievu no Dieva gaismu no gaismas, patiesumu dievu no patiesuma dieva, dziedināt un neradīt, būtībā līdzīgu tēvam un savu, kuru visai radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm. Iemies vēlies caur svēto gāru, no jaunavas mājās un tapis cilvēks. Krustā izspār mums policija pilāta laikā, cieta iz un ābelīts, trešajā dienā augšā celies, kā pravietu rakstos, uzkāpa iz debesīs, saš pie tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos un viņa vārdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto gāru, kungu un atzīmētāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tik līdzīgi pieņemts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svēto, katolisku un apostolisku baznīcu es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušu augšanu celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Vienosimies lūkšanā uzticot kungam savas un visu cilvēku vajadzībās. Lūksim par bāziņas un tas gāniem par mūsu pavestu Francisku un biskapiem, lai Dievs viņu svēti un ar savu spēku vada viņu kalpojumam. Lūksim par baznīcu Latviju, par garīgo kārtu un par lājiem, lai mēs visi no sirds centos pildīt pašu lielāko Dieva un tuvākā mīlestības bauslīm. Lūksim par mūsu zemi, Latviju, lai tā atjaunojas stipra ticība, patiesa mīlestība pret Dievu un izpalīdzība citam pret citu, lai Latvijā sabiedrība tiek dziedināta, stingri nostajoties uz, uz kristīgo vērtību pamatā. Lūksim, lai kungs izlai par mums savu svēto gāru, kas dziļi mūsus, mūs pamacītu un sargatu no visā ļaunā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Uzticēsim kunga žēlsirdībai savus mirušos tuviniekus un lūksim, lai Dievs viņus uzņem debesu valstībās priekām. Lūksim par to, lai esam gatavi dalīties Dieva dotājas dāvanas, lai esam devīgi atbalstot savu baznīcu un palīdzot brāļiem trūkumā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Dievs, mēs tev lūdzam savu, tavu svētību, saviem nodomiem, kā arī spēku attiekties no egoisma un sautības, lai sekotu tev un dzīvotu mīlestībā pret Dievu un tuvāko. sobre Jesus Cristo, nosso povo. Amém. Lūdzaties, lai Dievs visvarenais Tevs pieņem šo manu un jūsu upurī. Kungs pieņem šo upurī par godu un slavu savam vārtam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Tevi lūdzam, kungs, lai šī dāvana tavā priekšā kļūst tev par tīru upurī, bet mums par tavu žēlastību avotu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdī. Mūsu sirdīs ir priekunga. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi mūsu. Patiesi tādzi labi un taisnīgi pareizi un svētīgi, kā tev debesu tavs visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicāmies vienmēr un visur, jo savā žēlsirdībā tu esi pasaulē tā mīlējis kam atsūtīja savu dēlu, kā mūsu pestītāju. Tu gribēji, lai viņš visā būtu mums līdzīgs, atskaitot grēku, lai tu varētu mūs uzmīlēt to, ko mīlēji dēlā. Ar viņa paklausību mēs atguvām tavās dāvanās, kuras pazaudējām grēkojot un tāpēc vienotība ar angēliem un visiem svētājiem. Mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svētā. kungs, tu esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas rādībās, jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto gāru, tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules liektā līdz pat rietām tiktu upurēts tavam vārdam par godu tīrs upurīs. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, sveti šīs mūsu purdāvanas tā pašā svētā gara spēkā, lai tās mums to par tava dēlā mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinim, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodevām, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies, svētījā lauzā un devā saviem mācekļiem sacīdāmus. Ņemiet! un ēdiet no nu, tas visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiek sādotā. Tāpat pēc vakariņam viņš ņēma bikeri, tev pateikdamies svētījā un devā saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzēriet no tā visiem, jo tas ir manu jaunas un mūžīgās derībās asiņu bikeris, kas par jums un par daudziem tieks izlietās greku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvu un svēto upurī. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mums samierināja ar tevi, lai mēs pieņem dāvi tava dēlam Jēzu un asinis, saņemtu viņa svēto gāru un kļūtu viena miesa un viens gārs ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētājiem, ar visvētāko jaunavu dieva māti Māriju, ar svēto Jāzepu viņā zligavaini, ar taviem svētājiem apustuļiem un gopiņiem mocekļiem, un visiem uz svētājiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbidinot pie Tēvijas. Mēs Tevī lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlīguma upurīs nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitas, savu kalpu, mūsu pāvestu Francisku un mūsu biskapu Zbigņevu, visus biskupus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai samei, kas nākusi pie tevis ar lūgšanām, bet pie sevis labais tevs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, Uzņemam savā valstībā, kurā arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu. caur Jēzu Kristu ar viņu un viņa. Tev dievam visvarenajam tevam, svētā garā vienībā ir visgods un slāvā visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Tevs mūsu, tas esi debesīs, svētīts. Apestī mūs, kungs, no visā ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katrās nelaimēs un grēkā, drošā cerībā gaidu. Atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo, te... Kungs, Jēzu Kristu, kas esi sācījis saviem apstūriem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saime savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers arī ar tevi. Sniedziet viens otram mierā un izlīgumā roku Dievā ierastkaznes pasaules grēkus. Svetīgi tie, kurus Dievs aicinā pie sava galdā. Mums. Mans Jēzu, es ticu, ka tu esi klātsošs visvētākajā sakramentā. Es tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt tevi savā dvēselē. Tā kā pat labi man nav iespējams tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi, nekad nepieļauj, ka mani no tevis kaut kas varētu šķirt. Dievs, lai tavā žēlastībā nes mums bagātīgus augļus, kā mēs debesu maizes spēcināti, kļūtu cienīgāki sanīt mūžīgo algu, ko esi mums apsolījis. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tālāk dažādus vārdus gribēja pastāstīt no Radio Marijā. Sveiki visiem! Mēs esam no Radio Marija. Aizmugurē mūs tur var satikt un uzzināt par jaunākiem jauniņa, jaunumiem un ziņām. Kuram patīk? Labas ziņas! Paceļ roku! Super! Mēs esam labo ziņu radio, un ja kāds vēlas arī saņemt labās ziņas, mēs izsūtam reizi mēnesī kādas jaunas programmiņas vai kādu raidījumu vai kas mums jauns ir Tā kā, jā, lūdzu, pienākt, atstājiet savu e-pastu. Mēs varam aizsūtīt e-pastu. Ja nav kādam e-pasta, varam aizsūtīt uz uh, jūsu mājas adresi. Tā kā paskatīt reizi mēnesī. Tā kā tas ir viens. Otrs, mums arī ļoti superīga aplikācija, kur var klausīties, ja nu gadījumā neķer. Mēs vēl neesam tik pa, plaši pa visu Latviju, bet cenšamies. Kā, un, uh, ja ir internets, var telefonā uzlikt foršu aplikāciju, kur ar to var klausīties jebkurā pasaules malā, gandrīz vai tā varētu teikt. Un uh, gribēju visvairāk pateikt vienu mazu lietu. Paldies par jūsu ziedojumiem. Pirmkārt, jūsu lūgšanām ja, un atbalstu, jo tikai tādā veidā mēs varam pastāvēt, tādā veidā mēs varam sūtīt, sludināt arī evaņģēlīju tur, kur mēs neesam sasniedzami ārpus, ja, kā tikt pie klausītājiem, kas varbūt ir, mēs bijām pansionātos pagājušajā nedēļā, kur cilvēki guļ uz gultas, kur viņiem nav, varbūt arī nav iespēja varbūt kādam mācītājam tikt vai, jā, Tas ir, tas ir eh, suprīgs veids, kā mēs varam evanģelizēt arī citiem, ieslēdzot radio savā mājā, savā mašīnā un atbalstot, lai arī citi varētu dzirdēt vēl uz savas nāves gultas vai slimības gultas vai mājās eh, e evanģēlī. Tā kā paldies jums liels, lai jums superīga forša diena, paldies par jūsu laiku. Paldies! Atgādināju, ka visu novembrā mēnesi mēs celebrējām saliktas svētās mises par mirušajiem jūsu tuviniekiem. E, Ziedojumi var nodot e, vai Irenai, vai Masai Teklai gramatu gardā. Šodien arī pirmā mēneša svētdienā mūsu baznīcai tradīcijā tā dienai mēs svētīsim devocionālus. Jums ir tādie. Labi, saņemiet tagad divas svētību. Dievs kungla arī ir ar jums. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tevs un dēls un svētais gāvs. Dieva žēlastība, lai jūs pavadām. Amen. Dargie klausītāji, izskanēja svētā mise no Rīgas svētā Jāzba baznīcas. Jā, svēto misi vadīja priestris Boguslavs un e, apskaņoju es Jēkabs, Edgars un Kristofers. E, paliec kopā ar Radio Mariju Latviju, jo jau pēc īsa brīža lūkšana laiks pulksten 12.